Hobioi plifortigas la mem constzion. Sporto, cantado, cae migrado, estas bon fartigai ne nur por la corpo. Ciel actuala studajo montras, ancau libertempai activezoi, efficas alla mem conscio en la profesia laboro, tamen nur sub certai condicioi. Dum sep monatoi, britae esploristoi, encetis ce apenau cent tridec viroi cae virinoi, pri iliai hobioi, cae ilia laboro, cae cetio prilumigis, ciel ilia activa arrangiado del liber tempo, efficas alla sinteno, rilate alla profesia laboro. La resulto estas, iu plida tempo la parto prenantoi dedicis al siai hobioi, sen considere ciu temis pri grimpado, curado, vercado, au pri improvisa teatro, des pli forte crescis la fido pri la propra profesia laboro, clarigas la studestrino de la Universitato de Sheffield en Britio. La positiva effico pri la mem fido, ja estas nur malgranda, sed mesurebla, Ciuce tio oni practicas plida sporto ol cutime, au ciu oni arrangas ian libertempon, prefere por artae cae creivae activezoi, tio estas principe egala. Tamen existas excepto, se la chat occupo tre similas alla ciutaga laboro, cae se oni investas aparte multe da energio en sia libertempo, por exemple farigi pli cae pli bona, tiam mal crescas la memfido pri la propra laboro. Ciel exemplon rilate alla propra laboro, la studestrino citas instruiston, dum sia libertempo ludas teatron. En ambau casoi temas pritio, stari antau homoi, cae presenti ion, cae reagi spontane, pri demandoi cae impulsoi, diras la psicologino. Aliflanque, instruisto quiu practicas teatran ludadon, ne tiel intense, tiu profitas de tio. El tio la sciencisto concludas che en tia caso, giuste dum poco chiam en la profesia laboro aperas multai novai defioi, oni iom pli intense practicu hobioin, kiui similas alla laboro, cae che oni exemple nesam tempe preparusin por la parto preno en teatra concurso. Principe la studajo nur montras, che existas contexto inter hobioi cae memfido en la profesia laboro. Ciula grimpado cae cantado vere estas la causo por la pluso de Memfido, tio restas mal clara. Crome restas mal clare, ciù la partoprenantoi ancau vere plenumis pli bonan profesian laboron. Malgrau tio, la studestrino pledas por tio, che hobioi occupu pli gravan rolon en la labor medio. Tiel exemple povus esti senso have, plenumi curadon dum la tagmesa pauso cae poste daurigi la laboron. Gis nunce tio oni attentis nur pri la sen conflictezzo inter familio cae laboro, cae oni portio ebligis flexeblan aranjon de la tempo. Nia studajo montras che povus ancao rentumi concedi alcun laborantoi plida spazio por iliae shat ocupoi, clarigas la psicologino. Tamen aperas guto de vermuto, nome por homoi cun infanoi. En nia prilumigo ni apenao havis homoin cun infanoi. Mi protio privastigus la validezon de niai resultoi alge patroi nur tutes in garde, charge patroi ancao ne tiel facile povas liberigi al si iom da tempo por shat occupoi. Successa lingvo lernado ancao pli fortigas la memfidon. Esperanto tiu rilate certe bonege taugas, cae tial povas contribui por farigi pli memconscia homo.